Učeni ljudi, svaki od njih kojeg Allah te bar kvotala uzizao zbog svojih osobenosti su plaćali fetve približavajući se Allahom svojim glavama. Jedni su umirali u zatvorima, jedni su ubijani, mučeni, na najgori zvjerski način. Danas se to dešava i umetu Muhammed ali i sallatu Kažem, danas umetu i prije se dešavalo. Mi ćemo se danas družiti sa jednim od tabina. Allah njime bio zadovoljan. On se zove Sejid ibn Džubeir. Rahimahullah. Ukazat ću vam na jednu veoma važnu stvar koju sam primijetio kod dosta braće. A pogotovo sam primijetio kod onih koji su džahni neznalice u pogledu edeba spram učeni ljudi. Kad god, braćo moja, želite da čitate neku knjigu, neku djelo, nemojte odmah otvarati knjigu kao da je dnevni avaz, zadnju stranicu, srednju, tako, ili naslovnu. Nego čim otvorite knjigu, svaka knjiga sadrži predgovor. U tom predgovoru stoji ime i prezime i rodoslovlje i teskije i preporuke alima koji je pisao dotično djelo. U tom, na svakom početku te knjige stoji kod koga je sticao znanje, komu je dao dozvolu da govori i koliko je ljudi i alima za njega reklo da je on kompetentan da izdaje fetve. Pa vas na ovo podsjećamo kad čitate knjige, ovu prvu stranicu dobro prostudirajte, pa da vidite, a onda ću vam ja dati odgovor za izvjesno vrijeme, zašto to tako stoji. Na početku svakog djela, a kide tu vas i tije, muhtasar, usulu selate, svaka knjiga govori o alimu koji piše, i onima koji su preporučili da se ide na njegove halke, da se od njega uzima znanje. I ovo, ovaj lanac ide sve do poslanika ali i selatu od sada. Sejid ibn Džubeir je bio tabi, braćo moja, savremenik ashaba. Ako niste znali, ovaj čovjek, ovaj alim, je uzimao znanje direktno od Abdullah ibn Abbas radijallahu anhu. Pa kad se spomenje Sejid ibn Jubair, odma se uz njega stavlja junaštvo, ibadet, tefsir, fik, šerijatske znanosti, arapski jezik i sve ono što treba da krasi jednog alima. Takav je bio Sejid ibn Džubeir. A kako i ne bi? Od svakog alima, na svim njegovim dersovima, na svim njegovim hudbama, imate dvije kategorije ljudi. Oni koje Allah uputi i prihvate da nose ono što su naučili od njega i oni koji mu se suprostave. Treće nema. Pa je on rodos, rodom iz Abesinije bio je i živio u vrijeme halife Abu Melika, koji je bio emevijski halifa, a jedan od njegovih namjesnika koji će ubiti se i da je Međubeira bio je Hadžađ. Hasan al-Basri je govorio u to vrijeme muslimanima, rekavši im Hadžađ je Allahova kazna, Pa se nemojte suprostavljati. Sve će vas pobiti. Nego upućujte Allahu dove. Upućujte Allahu dove da ovo prestane. O Osejdu im nabaz govori. Dolazili bi njemu da traže fetve od njega. A on kaže, dolazili bi ljudi od takvih iz mjesta, a on nije pita, ko, a gulaj bi nabaz, braćo Kaže, zar nije među vama sejdu među bejdu? Hoće da kaže, što ste došli meni? Ako ja kažem da Sejid može da izdaje fetve, ne morate meni dolaziti. E ovako se čuva din. Je tako? Pa kažu, kad je preselio, jedan od dobrih je rekao, preselio je, kaže Džubeir, a na zemlji nema ni jednog čovjeka koji nije bio, koji nije bio potreban njegova znenja. Kada je halifa naredio, to je hađađ, da se oni muslimani koji su se pobunili zbog zulma ubijaju, hađađ je žarko želio da uhvati Sejda ibn Đubeira. Poslao je vojsku pod njega, ubijuši na hiljade muslimana. Pa je došao negdje u kufi. I sejd ibn Džuber je znao da nema kud više. Pobio je hađaz, to je njegova vojska, sve one koji su bili oko ovoga onima. Pa je sejd izašao na vrata svoje kuće, okrenuo se i rekao svojoj djevojšci. Kćeri poselami majku i reci joj da je naš susret inša Allah u Znao je sejd da će ovaj zalim da ga ubije. Jer ubijanje mučenih ljudi, ljudi nije da hoće da ubiju učene ljude, ne. Kao osobu, naprotiv. Ubijane ljudi i učeni, ubija se u stvari dio islama. Ubija se i dio vjere. Zato kada čujete da džahni neznalica hoće da ponizi alima, znajte dobro da je ovo propast. Jer kad Allah te bar kvitala usmrti učenjake, To je kazna za narod. Ali kada lju, taj narod želi da ubije svoje učenjake, šta je onda? Možete zamisliti kakav će neredi fesad nestati. Kada se ljudi udalje od alima, odušeni ljudi. Pa su se da ibn Đubeira i doveli ga pred hađađa. Pa je hađađa nakon silnički pitao ga, kako se zoveš? A on mu kaže, Sejid ibn Džubeir. Sejid znači sretan, a Džubeir ogroman. I ovaj mu se ruga, kaže, ti si šekiji, kusir, šekiji je nesretan i malo. Kada vidite da ljudi koriste govor ponižavanja, govor koji nije od edeba muslimana, znajte sigurno da u sebi ima dio zulma ima kibura da proklinje, da psuje, da vrijeđa, je tako? Kao što je ovaj, ali Sejd se dobro držao, Hadžađ nije stao, pogledajte gledaj šta ga pita, kaže, Fale rahu ma te kulu fi Muhammed, gledajte poniženja Hadžađa, pita on Sejda ibn Džubeira, učenika Abulabina Abasa, koji je od poslanika direktno uzimo kuranski ajete i tefsir učinu. Kaže, šta misliš o Muhammedu? Pita Hadžad Sejda. Pita Hadžad Jalima. Kaže, kale lomu ma te kulu fi Muhammedu? Šta misliš o Muhammedu? A Sejd gleda u njega. O Muhammedu. O Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi veseleme. Čudno kaže, pitanje. Pa ga pita dalje, kaže, šta misliš o Ebu Bekru? Međutim, Zalim hoće nešto drugo. Šta misliš o Omeru? Osmanu Aliju, kaže, pitaš me šta mislim o zvijezdama umeta. Međutim, sad će se pokazati šta ovaj u stvari hoće, pa kaže, ma te kulu fi, a šta misliš o meni? A šta misliš o meni? Pogledajte, ovako rade smutljivci. Enta zalim, kaže se, ti si zalim. Odgovor tačan, jasan, precizan i kratak. Ti si zalim! Ovaj se naljuti. Pa želi da provjeri što ovaj dalje misli. Pa ga pita. O ma te kulu fil halife? A šta misliš o halifi? Aha, reci sad. Kaže Sejdin Džubeir. Kaže, on je veći zulumčar od tebe. Zašto kaže? Ti si, kaže, jedna od njegovih greških. On te čuva, on te pazi, on te mazi, on te hvali, on je s tobom, on je veći zalim od tebe. Pa se Sejid debelo ti na njega i kaže, teško tebi se ide, kaže njemu ovaj alim. O hađađu, teško onome ko bude udaljen od udaljeno i bačen u atru. Odakle, braćo moja, ovakvim alimima? Odakle im ovakav govor? Odakle snaga, kaže uzvišeni? Innama jahsa Allahe min ibadihi ulema. Kaže, Allah se boje, strahuju od njega, od njegovih robova. Jer tako, svi se robovi strahuju od Allaha. Ali ovdje Allah kaže, od njegovih robova ulema, alimi, učeni. Učeni. Oni se boje Allaha. Zašto? Zbog znanja kojeg imaju. Zato ga se i boje. Zato znanje mora proizvesti strah, a ne kibur. Znanje koje proizvede kibur nije znanje, nego strah od Allaha. I ono se čuva. Pa mu kaže, hađaž, izaberi, kaže, se ide način na koji hoćeš da te ubijem. Izaberi način, Kaže njemu ovaj, o ohađađu, izaveri ti za sebe, jer tako mi je Allaha, nećeš me ubit, a da te Allah neće ubit na isti način na onom svijetu. I ovdje ćeš patit. Pa kaže hađađ, hoćeš da ti oprostim? Ne da se Alim prevarit. Kaže Sejid, ako biva oprost od Allaha, od Allaha je, a što se tebe tiče, Nit se tebi pravdam, nit ću se tebi izviniti. Kaže hađač, vodite ga i ubijte ga. Pa su poveli ovog alima Sejda ibn Džubeira, koji je izlazeći na vratima, vrata zulumčara se nasvijao. Pa su vojnici rekli, hađađu, ovaj se smije. Kaže, vratite ga vam. Pa ga pita hađađu, šta se, kaže, smiješ? Kaže, začudio sam se, kaže, tvojoj smjelosti, oholosti i kibura, kaže, naspram Allaha. I njegove, kaže, blagosti prema tebi. Onoga koga vraća moja Allah uputi, ne može biti ohol. Ne može biti ohol. Treba da bude blag. Koga Allah uputi, on mora da ima blagost kod sebe. A ne samo žestinu, kirv. Odsjećanje i ubijanje, nije tako. Allahovo milošu ti si blag prema njima. A? Zašto je poslanik bio blag prema nama, prema sadima? Zato što je Allahova milost bila nad njim. A da si bio osoran i grub, svi bi od tebe bježali, o tebi bi se govorilo. To jest bio bi udaljen od Allahove milosti. Pa kaže, hađač, naredi, kaže, donesite kožu i da mu osjećate glavu. U tom momentu Sejid mu govori, citirajući kuranske ajete, kaže, ja okrećem lice svoje, honefa, kao pravi vjernik, prema onome koji je nebesa i zemlju, kaže, stvorio. Hađat se na ljuti i reče, u tom momentu ugleda kako Sejid i Međubed okreće se prema kibli. Hadža Čavenuti kaže, okrenite ga od kible na drugu stranu. Pa mu hce citira ajed, kaže, kod god se kaže, okrenite, kaže, pa tamo je Allahovo lice. Ovaj se još više naljuti. Pa reče Hadža, oborite ga na zemlju, lice na zemlju. A Hadža, a citira mu ajete, kaže, od zemlje vas stvaramo i u njemu vas vraćamo. Iznijećemo vas, kaže, drugi put ponovo izvesti. Ovaj se još više naljuti. Ja želim da te ubijem. Ja te ubijam. Ja te mučim i ne smrt. A ti meni citiraš ajete. I sve što više dokaza ima, onaj ko je ohol, sve je gori. Sve veće greške pravi braće. Sve su one krupnije. I sigurno znam da je taj čovjek kažnjen. Pa kaže Hadžađ, ubijite ga. ubijite ga. A Sejid pripremavši se za smrt, citira, kaže, ja svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha i da je Muhammed ali salatu wasalam njegov rob i poslanik. Pa mu kaže Sejid, uzmi je, kaže, pokazavši na svoju glavu, uzmi je hađađu od mene, dok mi je ne budeš vratio na sudnjem danu. Vratit ćeš je, budi siguran. Pa mu kaže, zamolio je Sejid ibn Đubeir i uputio dovo Allahu. Allahu moj, ne daj mu vlast da ubije bilo koga više posle mene. I onda su ga ubili. I otpala je glava Sejda ibn Đubeira, a i dan danas mi govorimo o Sejdu kao o Alimu i hvalimo ga, hvalivši njegovo, njegovu zaslugu, zato što ja i ti danas padamo Allahu na seždu, A hađađ ostade zalim. I ostade se o njemu priča da je zalim onaj koji je ubio na hiljade i hiljade muslimana. Pa je, prenosi se da je jedan od učenih nakon smrti Seda ibn Đubeira, onda se hađađ razbolio, odma 15 dana nije mogao da dođe sebi. Toliko je vikao, galamio u snu i buncao, da je vojska sa dvora otišla od njega, nisu mogli više da slušaju. Njegove užasne krike. Pa jedan nakon smrti Hadžađa kaže, sanjao sam Hadžađa. Pa ga pitaju kako? Kaže, sanjao sam kako Hadžađ govori. Za svakog muslimana kojeg sam ubio, Allah me ubio za svakog pojednog. Hiljade muslimana, hiljadu puta sam bio ubijen. Kaže, osim za Sejda ibn Džubeira, za njega me, kaže, ubio 70 puta. Zašto? Zato što je krv Sejda ibn Džubeira otrovna. Njegova krv je bila otrovna. Meso u Leme je otrov. O miskinu, bravaru, željezničaru, taksisto, vozaču autobusa, mu tevelio mu ezinu, dajo, meso u leme je otrovno, ne diraj. Nema protu otrova. Ne diraj meso u leme. Nećeš ga moći sažvakat, budi siguran. A žvakat ćeš kad na donjalku godinama i danima i sahatima I kad ga progutaš, zatrovat ćeš se. Sve što je od otrova što si pojao, zatrovat će tvoj besiret. To će ti biti kazna. Onaj otrov koji progutaš jedući meso u leme, će zatrovat tvoje srčane arterije, tvoje srce. I onda počinješ da se stavljaš u poziciju onoga od koga se upravo zatrovo, a i ne vidiš. A da toga nisi A da toga nisi ni svjestan. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Nekoliko fajdi iz ovog događaja Sejda ibn Džubeira, Allah mu se smilovo, jeste, braćo moja, kako Allah subhanahu wa ta'ala ostavlja spomen na učene ljude. Zatim, pokazuje se hrabrost Sejda ibn Džubeira. Zatim, pogledajte kako u zadnjim trenucima svoga života citira kuranske ajete sprem onoga što zalim upravo radi od njega. Odakle snaga se idu za ovako nešto? Od Allaha tebareke u ta'ala. Zatim, Allah tebareke u ta'ala sebebom učeni ljudi razopkriva nas. Sebebom njih on nas razotkriva, braćo, naše laži, naše pogrešno tumačenje, naše, naše i naše i naše, sebevom učeni ljudi. Zatim, Allah te barke utala preko njih osramoti nas. Ostanemo poniženi. I onama će se pričat kao onima koji se suprostavili u lemi. Allahovim namisnicima na zemlji. Zatim, Allah njima uspostavlja nad nama, braćo moja, dokaze. Kada citirate govor u Leme i kada čitate knjige kako se oni trude i koji je njihov trud, pogledat ćete, braćo moja, kada po nekoj meseli koja je za nas mala, recimo, evo recimo i dostatno lako da do nje dođemo, recimo nogavice, kraće nogavica. Ako niste znali 16 sahih hadisa govori da ispod članaka sve je uvatr. Ispod članaka. Pa učenjaci kad ovo spominju, primjer navodim, kaže Ibn Temije ili Ibn Qajim ili neko od novih učenjaka, kaže, tražio sam, kaže Ibn Ketirov ili ne znam čiji tefsir i knjige toga da vidim Šta je on u tom pitanju rekao? Gledajte, koliko jedan alim mora da odvoji vremena i da čita i koliko, ono, koliko mu je stalo da dođe do istine. Oni su provodili dane i mjesece tražeći da rađu istinu. A gledajte šta radi danas umet. Dovoljno je samo da upale kompjuter, stisne dugme, kopi paste i alim je rođen. Zvijezda je rođena. Evo alim sjeda za kompjuter, pazite sad vješt govornik. Možeš kopirati za sekundu što hoćeš. I ti udaraš po ovim ljudima koji su po 16, 17, 20 godina u zatvorima napisali dijela i dijela. I ti čini se kod Allaha opran, a on nije. On 16 godina, 17, tako, 20, ubijani, suprostavljaju se, čuvaju din, njihova riječ je teška. Ali sjevo si ti za Facebook i za internet i odrađuješ alima za 10 minuta. Obično kad nemaš šta da dokažeš, onda koristiš vokabular koji ni stoci ne priliči. Neki dan sam gledao i čitao svojim očima gledao kako jedan od takvih psuje majku Ibnu Feminu, psuje majku Ibnu Bazu, Magdisiju, naziva ih psima, spodobama, la havle vela kuvete ila, o tekfiru da ne govori. To je prvo. Prvo je tekfir. Izvede ga iz vjere i onda Prvo mu halal i krvi, onda deri. Poštovani džemate, hvala Allahu, ovaj džemat je toga sačuvan. Ja dok sam ovdje ispred vas, zapamtite dobro što sam vam rekao. Čuvat ćemo čast u Lemi, jedino kad bi vi mene ubili, ili otjerali odavde, uradite to svejedno mi je. Ali se sa Lemom ne smijete igrati greške muslimana, nek budu samo greške muslimana. Budite pravedni. Je tako? Ono što ne možete riješiti, niste u stanju. Nemojte ni ložiti. Je tako? Od tebe samo ako je neko 20 km nisi u stanju riješiti problem. A kamo li 1000 km? A kamo li rak? Šuti. Šuti! Šuti kad ne znaš! A nemoj se ponašati kao Želji navijač. Željo Sarajevo. Nemoj. Postupaju onako kako postupaju učeni. Daj im prednost i šuti. To ćete sačuvati. Sigurno da ti se ne desi ovo što se dešavalo na ljudi. Molim Allah te barake u tala da ove riječi budu odkoristi imen imama. Allah molim da nam oprosti naše grije i sramote pokrije da nas uvede u dvije. Šta poslanicima sa šehidima. يسعيد كليم الحمد لله رب العالمين أقيموا السلام الله أكبر الله أكبر أشهد